بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ذلك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا Yetmiş üçüncü sure El-Müzzemmil Mekke'de nazil olmuştur. 10. ve 11 ve 20. ayetlerinin Medine'de nazil olduğu rivayet edilmiştir. 20 ayettir. Sure adını ilk ayetindeki el müzzembil kelimesinden almıştır. Müzzembil örtünüp bürünen demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp bürünen Resulüm! İlk vahiy geldikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk kez Cebrail asıl şekli ile gelmiş ve onu o şekilde asıl şekliyle görmüş. Vücudunu bir ürperti ve titreme kaplamıştı. Doğruca evine gidip eşi Hazreti Hatice'ye beni örtün, beni örtün demişti. İşte bu olayın ardından da Cebrail aleyhisselam yine kendisine vahiy ile gelmiş ve Resulü Ekrem'e bu şekilde hitap etmiştir. Birazı hariç geceleri kalk, namaz kıl, gecenin yarısını kıl yahut da bunu biraz azat ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı kalp ve uzuvlar arasında tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını an bütün varlığınla ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur.'' Öyleyse yalnız onun himayesine sığın. Onların müşriklerin söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz da mühlet ver. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلاً إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır. O gün kıyamet günü yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner. Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek doğrusu size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş de biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muahize etmiştik. Peki inkar ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Gökyüzü bile onunla o günün dehşetiyle yarılacaktır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. İşte bu anlatılanlar şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol tutar. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خير هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر Resulüm senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını bazen de yarısını bazen de üçte birini yatmadan ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Rabbim elbette biliyor.'' Gece ve gündüzü içinde olup bitenleri iyiden iyiye ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin bunu sayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız da Allah'ın lütfünden rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler. Diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden dünyadayken ne iyilik ve hazırlıklı olursanız, hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. sahabi kiramın bir kısmı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uyarak gecenin önemli bir bölümünü ibadetle geçiriyorlardı. Sabaha ne kadar kaldığını kestilemediği için ihtiyaten bütün gece ibadet eden ve ayakları şişenler de vardı. Ümmeti Muhammed'in buna güç getiremeyeceğini bildiği için Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu tarzda gece ibadetini onlara farz kılmadı. Namazda Kur'an okunduğundan dolayı burada gece namazının mecazen Kur'an okuma ile ifade edildiği ve kolayınıza geldiği kadar gece namazı kılın manasının kastedildiği belirtilmektedir. Ayetin son kısmında sağlıktayken yapılan hayırların ölüm sonrasına bırakılan vasiyete göre daha sevaplı olduğuna işaret bulunduğu tefsirlerde yer almaktadır.